Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1971. Na povijesnim mjestima Perzepolisu i Pasagadeu Muhamed Reza Pahlavi, šah Irana, priređuje proslavu povodom 2500 godina monarhije u Iranu. Što se slavilo zapravo nije baš bilo jasno. Prvotno se trebalo slaviti 2500 godina iranskog ili perzijskog kraljevstva, ali to ne bi imalo smisla jer su od 7. do 16. stoljeća Iranom vladali strani vladari. Ako bi se od 1971. godine oduzelo 2500 godina, došlo bi se do 529. godine prije Krista. Oko te godine umro je Kir Veliki, utemeljitelj Ahemenitske dinastije. Ali zašto obilježavati njegovu smrt kada je on već 30 godina vladao Perzijom kao veliki vladar? Sve to nije smetalo Šaharezu Pahlavija. On je htio proslavu na kojoj će pokazati svoju moć i bogatstvo. Pored toga htio je pokazati da je on pravi nasljednik velikih iranskih vladara. I 15. i 16. listopada 1971. održana je svečanost kakvu svijet dugo nije vidio. Michael Axworthy u knjizi Revolucionarni Iran povijest piše. Televizijske slike impresivne velike povijesne parade u Perzepolisu, u kojoj je bilo na tisuće sudionika odjevenih u odore vojnika drevnih država Medije i Perzije, prenošene su satelitom širom svijeta. Poglavari najvažnijih država svijeta i visoki predstavnici mnogih drugih zemalja obilato su gošćeni. Hranu je pripremio i u tri golema klimatizirana šatora i 59 malenih poslužio Maksim iz Pariza, i 25 tisuća butelja vina uvezeno je za tu prigodu. Glasine o cijeni toga događaja govorile su o svoti od 100 do 300 milijuna dolara. Šah je održao govor na Kirovoj grobnici u Pasargadeu, u kojem je tvrdio da se ponovno rodila drevna iranska veličina. Mirno i Kire, mi smo budni, rekao je šah. Golemoj većini ranaca ta predstava nije značila puno. Prizori stranaca koji jedu stranu hranu, piju strana, alkoholna pića i slave monarhiju koja sa šiitskim islamom nije imala puno dodirnih točaka, ostavili su ih hladni. Dok je šah Reza Pahlavi gradio svoju regionalnu silu koja je trebala nastaviti tradicije perzijskih vladara, Iran je bio na rubu gladi i prevrata. Na proslavu je iz Nadžafa u Iraku, gdje je bio u progonstvu, reagirao jedan iranski klerik. On je svojim šturim i oštrim stilom izjavio da se islam protivi monarhijama i da su zločini perzijskih kraljeva zacrnili stranice povijesti. Po njemu, čak i oni kraljevi koji su ostali u dobrom sjećanju zapravo su bili ogavni i okrutni. Ime tog klerika je Ruhola Homeini. Neće proći ni osam godina od te proslave, a šah će biti u bijegu, a taj klerik triumfalno će se vratiti u zemlju i početi izgrađivati Islamsku republiku. Ta 1971. godina bila je vrhunac Pahlavijevog hibrisa. Tri godine prije laboristička vlada Velike Britanije objavila je da će povući sve britanske kopnene i pomorske snage istočno od Adena. Godine 1971. to je povlačenje dovršeno. Tako je Britanija prestala obavljati ulogu regionalnog policajca u Arapskom ili Perzijskom zaljevu. Šah Reza Pahlavi ponudio je da on preuzme tu ulogu. Velika Britanija i Sjedinjene američke države prihvatile su ponudu. Kako bi njegov Iran postao regionalna sila, trebalo je kupiti moderno oružje. Te 71. u posjet Teheranu došli su američki predsjednik Richard Nixon i njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost Henry Kissinger. Oni su šahu dali dopuštenje da kupi koje god moderno oružje želi. To Iran stavilo u jedinstveni položaj prema Sjedinim državama. Šahu je to dalo mogućnost da zadovolji svoju obsesiju prema, kako je to iranski veleposlanik u Londonu rekao, svemu što le leti i plovi. Šah je za tu ludu kupovinu imao i novaca. Iran je imao druge najveće rezerve nafte na svijetu. Godine 1973. nakon naftnog embarga zemalja članica OPEKA golemi novci počeli su pritjecati u Iran. Sva ta megalomanija imala je i svoje naličje. Njega ovako u sedmom tomu Kembridžke povijesti Irana opisuje Gavin Hambley. Za obične Irance posljedice šahovih megalomanskih snova bile su rastuće cijene, nestačice hrane i drugih temeljnih proizvoda, nedostatak stanova, slom temeljnih usluga i službi, te rastuća nezaposlenost među nekvalificiranom radnom snagom, koja je bila povećana priljevom siromašnih seljaka u gradska sirotinska predgrađa. Za srednju klasu cijena i nestašica stambenog prostora u gradovima bila je najozbiljniji problem i oni su smatrali da su strani radnici i njihove obitelji glavni uzrok za rastuće cijene najma i nestašicu stanova. Od svih stranaca Amerikanci su bili najupadljiviji i dok im se njihov visoki životni standard gorko zamjerao, u isto vrijeme vjerovalo se da oni zauzimaju radno mjesta za koja su već Iranci dovoljno kvalificirani ili bi za njih Iranci trebali biti školovani. Široko rasprostranjena američka prisutnost također je pridonijela mišljenju da je šah tek lutka u rukama američke vlade. Na 50. obljetnicu vladavine dinastije Pahlavi u Parizu je Abol Hasan Bani Sadr, jedan od žestokih protivnika šahovog režima, objavio tekst pod naslovom 50 godina izdaje. Za svaku godinu vladavine dinastije Pahlavi, Bani Sadr je pridružio jednu točku optužnice za izdaju. Bilo je tu svega od stvaranja vojnih saveza sa Zapadom do ubijanja protivnika režima i nenaoružanih prosvjednika, od podrivanja nacionalnog identiteta do utemeljenja fašizma kroz propagiranje obožavanja šaha. Vrijeme pisanja tekstova primicalo se kraju. Ervand Abrahamijam u knjizi Povijest modernog Irana usporedio izbijanje revolucije u Iranu s erupcijom vulkana. Taj vulkan počeo se buditi krajem 70. godina 20. stoljeća. U siječnju 1978. etalat novine pod kontrolom šahove vlade objavile su uvodnik u kojem su Ruholaha Homeinija, koji je do tada bio najistaknutiji protivnik režima, optužili da je crni reakcionar. Pored njega optužili su i cijelo svećenstvo za reakcionarnu politiku. Pored toga, Homini je optužen da je u mladosti vodio razuzdan život, da je pio vino i pisao mistične pjesme i da zapravo i nije Iranac, već da je podrijetlom iz Kašmira, Indije. Uvodnik je doveo do demonstracije u Kumu, jednom od centra Šita. Demonstranti, uglavnom vjerski studenti, došli su pred policijsku postoju. Policajci su otvorili vatru na njih. Režim je tvrdio da su ubijena dva demonstranta, demonstranti su pak tvrdili da je ubijeno njih 70. Sukob u Kumu doveo je do velikih demonstracija u iranskim gradovima. Stvari su postajale sve gore. Ervand Abrahamijem u knjizi Povijest modernog Irana piše. 19. kolovoza 1978. na obljetnicu državnog udara iz 1953. planulo je veliko kino u radničkom dijelu Abadana. U požaru je izgorilo više od 400 žena i djece. Javnost je automatski okrivila lokalnog policijskog čelnika, koji je na svom prijašnjem radnom mjestu zapovjedio onu pucnjavu u Kumu. Nakon masovnog pogreba izvan grada, Nekih deset tisuća rođaka i prijatelja poginulih umarširalo je u Abadan vičući Spalite šaha, dokrajčite pahlavijeve. Reporter Washington Posta napisao je da su prosvjednici imali jednu jasnu poruku. Šah mora otići. 8. rujna 1978. demonstranti protiv režima okupili su se na trgu Džaleh u Teheranu. Okružila ih je policija i naredila im da se raziđu. Kada su demonstranti to odbili učiniti, policija je na njih otvorila vatru. Ubijene su najmanje 84 osobe. Događaj je odmah postao poznat kao crni petak. Jaz između šaha i protivnika postao je nepremostiv. 2. prosinca 1978. počeo je Muharem, prvi mjesec islamske godine i mjesec u kojemu se šiti sjećaju bitke kod Karbale, u kojoj je poginuo Husein ibn Ali, unuk proroka Muhameda i pretendent na mjesto kalifa. U Teheranu se tog mjeseca na demonstracijama okupilo između pola milijuna i četiri milijuna ljudi. Šah je gubio vlast nad Iranom. Šah je pokušao sa zadnjim manevrom. Za premijera imenovao je Šapura Bahtijara, pravnika i umjerenog protivnika režima, istaknutog člana Nacionalnog fronta. Bahtijar je prihvatio imenovanje, ali je to uvjetovao šahovim odlaskom iz zemlje. Šah je trebao otići na liječenje na zemstvo. Početkom siječnja 1979. u Teheran je stigao i jedan važan gost. Michael Axworthy u knjizi Revolucionarni Iran povijest piše. 4. siječnja general Robert E. Heiser stigao je u Teheran. Poslao ga je predsjednik Carter kako bi što je moguće više ojačao potporu iranske vojske za Bahtjerovu vladu i kao drugi cilj trebao je držati otvorenu mogućnost vojnog udara, ako se to pokaže nužnim. Američki veleposlanik u Teheranu Sullivan smatrao je generalove putke smiješnim bahtjer je po veleposlaniku bio politički mrtav, vojska nesposobna za bilo kakav državni udar i upravljanje zemljom. General Heisen nije se dao smesti, stupio je kontakt s Bahtijarom i vojskom, ali nije postigao puno. Onda se saznalo za njegovu misiju i njegovo ime i prezime je došlo na plakate koje su nosili prosvjednici protiv režima. Bahtijar je dopustio da se protivnici režima vrate u Iran. Homeini je tu ponudu odbio riječima da je Bahtijar lutka koja njemu nema što dopuštati. 20. siječnja 1979. Ruhola Homeini, koji je bio u u Parizu, objavio je da se vraća u Iran. Bahtjar, koji mu je ranije dopustio povratak, sada je promijenio svoju odluku i zatvorio je teheranski aerodrom. Demonstranti su pokušali ući na aerodrom, ali je policija na njih otvorila vatru. To je zapečatilo Bahtjarovu političku sudbinu. On je u očima mnogih postao samo jedna od šahovih političkih lutaka. 1. veljače 1979. godine, nešto nakon 9 sati i 30 minuta, na pistu zrakoplovne luke Mehrabad smještene na zapadnom rubu Teherana sletio je Boeing 747 Air France. Ni stepenice na pistu polako je izašao stari čovjek s bradom. U spuštanju stepenicama pomogao mu je jedan član posade. Taj prizor postao jedan od najpoznatijih prizora zadnje četvrtine 20. stoljeća. U vrlo kratkom roku Homeini je postao gospodar Irana. Bahtijara je na mjestu predsjednika vlade zamijenio Megdi Bazargan. Svijet je zapanjeno gledao kako se mrve zadnji ostaci šahovog režima i kako islamska revolucija preuzima vlast. Bio je to samo početak. Te iste 1979. Homeini i njegovi revolucionari napašće najvećeg saveznika šahovog režima, zemlju koja je pružila utočište Muhamedu Rezi Pahlaviju. 4. studenog 1979. godine skupina studenata napala je veleposlanstvo Sjedinjenih američkih država u Teheranu. Tako je počela kriza koja će trajati 444 dana. Govori Fran Višnar, vojni i obavješteni analitičar. Cijelu krizu od početka do kraja je organizirao sa vrlo uskim krugom pristaša i vodio vrhovni vjerski poglavar Homeini. To je zapravo on u tajnosti prema iranskoj revolucionarnoj vladi pripremao. Naime, prvoga studenog 1979. CIA je, postaje CIA u samoj, samom veleposlanstvu, je poslala u State Department i u Bijelu kuću jedno izvješće vrlo iscrpno u kojem je glavna tvrdnja da u daljnjih e, nekoliko tjedana neće doći do bilo kakvih revolucionarnih eskalacija, da američki životi e, nisu ugroženi izravno, postoje potencijalne prijetnje, ali da agencija ne vjeruje da bi se homini, vlada, pazdarani, njihovi revolucionarni gardisti, da bi se usudili napraviti nešto drastično. Jer vlada nije bila jedinstvena. I uljuljkujući se u jednu takvu potpuno krivu prognozu, 4. E, studenog 1979. E, godine Amerikanci su doživjeli prvi šok u drugoj polovici 20. stoljeća. za Ajatolaha, Ruholaha, Homeinija i njegove islamske revolucionare Sjedinjene američke države bile su glavni protivnik. Sam Homeini tu je državu nazvao velikim Sotonom. Muhamed Reza Pahlavi smatrao je Sjedinjene države ključnim saveznikom. SAD su pak na Iran gledale kao na najjaču regionalnu silu koja je trebala nadzirati stanje na Srednjem istoku i na južnim granicama Sovjetskog saveza. Ali dok su Šah i njegov režim imali sjajne odnose s velesilom, veliki dio stanovnika Irana nije mislio dobro o toj velesilu. Državni udar protiv Muhameda Mosadeka, nacionalističkog premijera Irana koji je 1951. godine nacionalizirao ogromna naftna polja u vlasništvu angloameričkih tvrtki, bio jedan od razloga za mržnju prema Sjedinim američkim državama. Kada je Majles ili parlament 51. nacionalizirao naftna polja i izvore, Šah Reza Pahlavi bio je prisiljen postaviti pravnika Mosadeka, uglednog nacionalističkog političara, za premijera. U kolovozu Šah je pokušao smijeniti Mosadeka. Njegove pristaše onemogućile su smjenu. Onda su Mosadekovi protivnici uz pomoć Cije krenuli u njegovo svrgavanje. Ta je operacija imala kodno ime Ajax i vodio je Kermit Roosevelt mlađi. Do operacije je došlo 1953. godine. Tim Wiener u svojoj povijesti Cije, je pod naslovom Nasljeđe pepela, ovako opisuje sam čin svrgavanja. U zoru 19. kolovoza svjetina unajmljena od agencije okupila se u Teheranu, spremna za nerede. Autobusi i kamioni krcati članovima plemena s juga, njihove vođe podmitila je Cija, došli su u glavni grad. William Roundtree, zamjenik šefa misije veleposlanika Hendersona, opisao je ono što je poslije uslijedilo kao skoro spontanu revoluciju. Počelo je kao javna demonstracija kluba za fitness ili tjelobježbu, dizali su utege, lance i takve stvari, sjetio se. Bili su to dizači utega i snagatori iz cirkusa koje je unovačila Cija za taj dan. Počeli su vikati slogane protiv Mosadeka i za šaha i nastavili su marširati ulicama. Mnogi su im se pridružili i uskoro su to postale velike demonstracije za šaha i protiv Mosadeka. Povici živio šah širili su se po gradu i svjetina se kretala u pravcu zgrade u kojoj je bio smješten Mosadekov kabinet. Svjetina je zarobila neke članove vlade, spalila urede četiriju novina i opljačkala stožar pro dekove stranke. Prema naputku cije demonstranti su zauzeli telegrafske urede, a nakon toga je radio Teheran. Na Mosadekovo mjesto Cije je namjeravala postaviti generala Fajolaha Zahedija, koji se krio u kući koju je nadzirala Cija. Dva dana prije Zahedi je pokušao državni udar i on nije uspio. Kada mu je agencije rekao da se spremi da ga se proglasi za premijera, ovaj se toliko tresao da mu je agencije zakopčao vojnu odoru. Cija je upravljala i naletom na Mosadekov dom. Mosadek se predao i proveo tri sljedeće godine zatočen u zatvoru i onda još deset godina u kućnom pritvoru. Mnogi u Iranu nisu zaboravili svrgavanje premijera koji je htio voditi nezavisnu politiku prema velikim silama. Cije je pak svrgavanje Mosadeka uvrštavala među svoje najveće pobjede. Godine 1979. Ajatolah Ruhola Homini odlučio je velikom Sotoni prirediti sličan šok cijeli sustav e, konvencija o nedodirljivosti veleposlanstva ambasade kao takve, da je to teritorij zemlje koja ima tu službeno diplomatske predstavnike, pala je u vodu. Jer se radilo o krupno, doista krupnoj stvari. Homeni je tražio, čim je došao na vlast, da se izruči šah i da se prije svega da Amerikanci izruče njegovu imovinu. Kad je polijetao iz Teherana prije nego što je se Homini vratio u velikom bojgu Jumbo Jet, on je jedva uzletio jer navodno je prevozio 50 tona iranskog zlata. To je pretjerivanje, bilo je zlatnih pologa, ali uglavnom se radilo o 30 kontejnera krcatih sa američkim dolarima. Službeno Šah je otišao u Sjedinjene američke države na liječenje i zaista je išao na liječenje i onda je Homini smatrao da je sad trenutak da pritisnu Amerikance. Njegova stvarna imovina procjenjuje se na 32 milijarde dolara. Polovicu je sklonio Americi, a ostalo po drugim e, zemljama, osobito Egiptu a kasnije se baratalo i svotom od 23 milijarde dolara i Iranci su inzistirali kad je ta kriza odmakla na tom povratu. Nakon dolaska ajatolaha Hominija, Bahtijara je na mjestu premijera zamijenio Megdi Bazargan, tada 73 godine star inženjer koji imao reputaciju beskompromisnog protivnika šahovog režima kojega ga je i nekoliko puta zatvarao. Bazargan je bio među iranskim intelektualcima i političarima koje 60. godine 20. stoljeća zabrinula činjenica da mnogi mladi, posebno studenti, naginju prema lijevim idejama. Pa su oni udružili snage s dijelom islamskih klerika i stvorili oslobodilački pokreti pokret Irana. Cilj tog pokreta bio je premostiti jaz između vjerskog vodstva i suvremenih intelektualaca. Bazargan je nastojao da njegova vlada uspostavi vladavinu prava, demokraciju i vladu kompetentnih ljudi. Njegov glasnogovornik Abbas Amir Intizam u srpnju 1979. izjavio je Revolucija je gotova, počinje doba rekonstrukcije. Ali Ayatollah Khomeini i ove druge planove. Rej Takeih u knjizi Čuvari revolucije Iran i svijet u doba Ajatolaha piše. Dok su se sukobljene revolucionarne frakcije međusobno borile, Homeini je brzo stvarao paralelnu vlast, čiji cilj nije bio samo uništavanje ostataka starog poretka, već i učvršćivanje njegove vizije. Tajnovito revolucionarno vijeće bilo je ispunjeno u odanim ljudima poput Muhameda Bihištija, Ali Akbara Hašemija Rafsanđanija, Alija Hamneija i Ali Huseina Montazerija. Iako je Bazargan bio član, moć donošenja odluka bila je kod klerika, Revolucionarno vijeće postojalo je usporedno s privremenom vladom. Revolucionarna garda postojala je usporedno s vojskom. Lokalni komiteti postojali su uz policiju. Mreža voditelja molitvi petkom postojala je usporedno s pokrajinskim vladama. Paralelna vlada nije samo imala autoritet i sredstva, već je bila vješta u manipuliranju strasti javnosti kako bi se potkopali suparnici. Bazargan se žalio. U teoriji vlada vlada, ali u stvarnosti Homeini je taj koji vlada. On, zajedno s revolucionarnim vijećem, njegovim revolucionarnim komitetom i njegovim odnosom s masama. Godine između 1979. i 81. bile su ključne u čvršćivanju Homeinijeve vlasti i izgradnji Islamske republike. U tim godinama Homeini i njegove pristaše porazile su sve suparnike, stranke srednje klase poput Nacionalnog fronta i oslobodilačkog pokreta Irana, ljevičarske organizacije poput Mujahedin Halka i Tudeha, komunističke partije Irana. Napad na američko veleposlanstvo odigrao je svoju ulogu u tim borbama. Ubrzo nakon napada na na veleposlanstvu, Bazargan je u znak prosvjeda zbog zaoštravanja odnosa sa Sjedinim američkim državama dao ostavku na dužnost premijera. U e, veleposlanstvu je bilo ukupno 98 ljudi na službi. Oni nisu dobro procijenili. Tko će napasti na ambasadu? Bilo je priča, napali bi s oružjem, pa onda bi interveniralo mornaričko zrakoplovstvo sa nosača zrakoplova u Indijskom oceanu, američki i tako dalje. Kao mi bi uvijek mogli se izvući, smatrali su u Washingtonu, prije svega u Bijeloj kući. Zbignjev Bježinski, glavni savjetnik za nacionalnu sigurnost, tadašnjeg predsjednika, demokratskog predsjednika Jimmy Cartera, je također smatrao da prijetnja američkom silom, konvencionalnom je dovoljna da odvrati Irance, ako do toga dođe, mi ćemo poslati našega pukovnika Charlija Bekvita, šefa zelenih bereta, Delta Force koji je tada otprilike bio e, formiran i vi ćete e, morati i silom predati te taoce. To se naravno nije e, desilo. Je je struktura onih koji su napali i zauzeli ambasadu, negdje oko 10 sati prije podne počeo je taj juriš preko ograda i Amerikanci su s druge strane iz grada i na kamerama vidjeli uglavnom mlade ljude, muškarce i žene, studente i studentice, stari između 23 i 25 godina. Nakon pada šahovog režima i dolaska Ajatolaha Homeinija, jedno od ključnih političkih pothvata bilo je pisanje novog ustava. Postavilo se pitanje hoće li Iran biti demokratska ili islamska republika, kako će biti podijeljena vlast, kakva će biti uloga ajatolaha Homeinija i revolucionarnog vijeća, kakav će biti položaj žena. U jeku žestokih rasprava u Ustavu 1. studenog 1979. Bazargan se susreo sa Zbignjevom Žežinskim, savjetnikom za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika kartara Homeini je znao za taj susret. Bazargan i njegov ministar vanjskih poslova, Ebra im Jazdi htjeli su popraviti odnose sa Sjedinim američkim državama i osigurati isporuku rezanih dijelova za sofisticiranu američku opremu koju je kupio šah. Što se dalje događalo, opisuje Michael Axworthy u knjizi Revolucionarni Iran povijest. Nekoliko dana uoči susreta Homeini je podizao antiameričku retoriku. Nakon što je 22. listopada Carterova vlada dopustila zbog liječenja šahu ulazak u Sjedinjene američke države. Nakon odlaska iz Irana, šah je putovao uz stalno pogoršavanje zdravlja iz Egipta do Maroka, Bahama i Meksika. Iako je u početku šahov dolazak u Sjedinjene države pobudio malo interesa u Iranu, Homeini i njegovi sljedbenici uspješno su to iskoristili da bi stvorili stanje mahnitosti, povezujući vijesti o šahu s optužbama da su šahovi prijatelji iz Sjedinjene države još uvijek aktivni u vladi i među Homeinijevim pristalicama. Bazarganov posjet pao je u najgore moguće vrijeme. Među Homeinijevim pristalicama i radikalnim studentima kružile su glasine da se Sjedinjene američke države spremaju na državni udar poput onog iz 1953. i da njime žele dokrajčiti revoluciju. U takvoj atmosferi 4. studenog 1979. studenti su krenuli u juriš na veleposlanstvo. Među njima važnu ulogu imao je budući predsjednik Islamske republike Iran. Mahmud Ahmadinejad koji je tada, on je inače 56. godište, dakle on je 4. E, studenog 79. E, imao 23 godine. Bio je glavni koordinator kroz cijelu krizu i on je zapravo politički prije svega, a i vojno kontrolirao e, samu operaciju, brinuo se o logistici, bio je vrlo važan čovjek. Kasnije postao predsjednik Irana, čini mi se 2005. Drugu skupinu su činili pravi borci pazdarani, svi oni koji su od početka bili uz Hominija, koji su ili bili viši pripadnici oružanih snaga, u tri godine su tamo svašta naučili, znali su pucati, i oni koji e, su spadali u unutarnji sigurnosti krug imama Homenija. U trećem su bili nevidljivi, takozvani, Pazdarani su bili istih e, godišta kao i ovaj Ahmadinejad, ali bilo je i nešto starijih e, e, u trećoj skupini, ti nevidljivi, su bili zapravo Homenijevci, pristaše mama Homenija, koji su planirano mnogo godina prije, pet, šest godina ranije, prije prevrata u Iranu, koji su, koji su ušli ne samo u policiju, nego isto tako i u Savak, tajnu službu iranskog šaha koja je usko najuže surađivala sa Cijom i sa izraelskim Mosadom. Imala je slične metode, ali bila je daleko, daleko surovija. Oni su se aktivirali kad je Homini e, se vratio i činili su takozvani komiteh, odnosno tajnu službu, prvu tajnu službu sigurnosnu, ali koje je kontrolirao isključivo Homeini. Kasnije se pričalo da su ti studenti samostalni, da ne slušaju nikoga, pa čak i samo Hominija, što uopće nije točno. Oni su od početka točno znali šta trebaju raditi. 24 sata nakon dolaska homeinije u Iran napisan je tjedni izvještaj broj 87 Vijeća za nacionalnu sigurnost. U tom izvještaju Zbignjev Žežinski i njegovi ljudi napisali su predsjedniku Carteru i vrhu američke administracije da Hominijev dolazak predstavlja veliku pobjedu nad šahom, ali da islamska revolucija neće biti kako u Iranu, tako i u drugim islamskim zemljama glavna institucionalizirana sila. U tjednom izvještaju broj 87 pisalo je da vjerske institucije rijetko uspijevaju dominirati u političkim sustavima muslimanskih zemalja. Islamski vođe nemaju iskustvo u vođenju vlada i bit će nužno da se oslone na tehničare i stručnjake. Iskustvo vlasti vjerojatno će okaljati čistoću fundamentalističkih pokreta koji su rasli na njihovoj opoziciji vlasti. Bžežinski i njegovi ljudi iz Vijeća za nacionalnu sigurnost pogriješili su. Islamska revolucija preuzela je vlast u Iranu. Homini je uspio zadržati njezinu čistoću i radikalnost. Što fundamentalistički pokret može napraviti vidjele su sjedine američke države na primjeru upada studenta u američko veleposlanstvo u Teheranu. Jedna se velesila činila nemoćnom. Da stvar bude gora, njezine najveće tajne uskoro će postati javne. Njihov cilj su bili sefovi, sigurnosni sefovi u samom veleposlanstvu. Skupina američkih marinaca se doista zabarikadirala u sigurnosnoj sobi i oni su od negdje pola 11 prije podne do 12.30 e, e, popodne rezala kroz posebne strojeve rezala najtajnije e, dokumente. Ali nisu sve stigli. U, u pola jedan Znači, za dva sata Iranci su prodali u sobu. Imali su ljude koji su znali otvarati te brave. Pa nije to napravio neko iz ovoga Ahmadinađevog kruga, nego su to napravili ovi koji su, koji su bili u tom samom sustavu, koji su poznavali i šifre, poznavali su američki način rada, isključivo preko iranskih e, obavještajnih struktura. ovaj Nisu pali sa Marsa. I oni su za dva sata otvorili tu sobu, i Marinci su se predali. Ali učinili su jednu pogrešku. Tu je bilo na tisuće i tisuće dokumenata izrezano, ali na koji način? Tada su Amerikanci, jer je takva bila administrativna odluka, imali strojeve koji su radili od tajnih dokumenata rezance. Današnji strojevi svi izrežu na rezance, ali onda se to samelje, pa onda spali. Tako da nemaš, termički se obradi, apsolutno nema šanse da to rekonstruira. U samo veleposlanstvo su ušle većinom žene, studentice, sve su znale izvrsno engleski i sa sobom nisu imali kalašnjikove i oružje, nego su nosile tri stvari. Selotejp, škare i školsko ljepilo. Nakon zauzimanja američkog veleposlanstva i uzimanja diplomatskog osoblja za taoce, studenti su namjeravali sljedećeg dana napasti britansko veleposlanstvo. To je zaustavio sin Ajatolaha Hominija, Ahmed. Bazargan je pokušao popraviti štetu, Tražio je da se taoci puste i osudio je za uzimanje veleposlanstva kao neprihvatljivo kršenje međunarodnog prava. Ali napad na veleposlanstvo ujedinio radikale, islamiste i ljevičare. Obje skupine su u Sjedinim američkim državama vidjele glavnog neprijatelja. To je pak onemogućilo stvaranje jedinstvenog fronta protiv islamista u pisanju i donošenju novog ustava. Ljevičari su se protivili islamističkim odredbama novog ustava, ali su bili i žestoko protiv Sjedinjenih država. Sve to išlo na ruku Homeiniju, koji se na kraju riješio Mehdija Bazargana. U razgovoru sa studentima Homeini je američko veleposlanstvo opisao kao jazbinu ili leglo špijuna. Bazargan je dao ostavku, a Homeini je na taj čin reagirao riječima. Gospodin Bazargan je poštovan od sviju. On je malo umoran i volio bi ostati po strani neko vrijeme. U borbi oko vlasti, nakon odlaska šaha, dokumenti nađeni u veleposlanstvu koristili su se na veliko. I onda su im na stol odmah istog dana, pa kroz daljnjih godinu dana, dolazili rezanci, ono što je izrezano, dolazili su rezanci i one su to jednostavno lijepili. I one su strpljivo sjedile, imale su po dva mala dečka koji su znali već dosta engleski i oni su prepoznavali neke riječi i onda su oni te rezance jednostavno lijepili kartone prevodili to, prevodili istog trenutka na farsi da bi se znalo o čemu, čemu je riječ, što je da kako rađeno potpuno konspirativno. Amerikancima je trebalo dosta mjeseci da, da doznaju za taj podatak, a postojala još jedna skupina prevoditeljica koji su perfektno znale engleski, koje su iz sefova koji su zapljenjeni, ukupno su Iranci sa svojim bravarima obavještenim otvorili devet glavnih sefova sa najtajnijim dokumentima i ono, odmah su se oni uhvatili za glavu jer unutra je bilo rekonstrukcija američke špijunske djelatnosti na području Irana i Srednjeg istoka od 1953. do 1979. godine. Također mikrodetalji odnosa Mosadom o, to su na tisuće i tisuće e, dokumenata koje nisu izrezane. A te dokumente su ove takozvane iranske angloamerikanke u tom zatvorenom prostoru, bunkeru, izoliranoj sobi, odma prevodile s engleskog na farsi. A najvredniji plen su bili dva sefa, zapravo trezora, jedan za ekonomske djelatnosti, a drugi za političke koje su Iranci u roku od nekoliko tjedana također uspjeli otvoriti bez eh, eksploziva i unutra su našli sve gospodarskim interesima Sjedinjenih američkih država u cijeloj regiji. Što sa iranskom naftom, što sa iračkom naftom, eh, kako eh, kontrolirati krize u cijelom području. Mali Wikileaks otprilike je bio osobito ovaj politički dio gdje su ocjenjivali naravno lokalne političare, davali krajnje e, neukusne komentare o Hominiju, to da on ne zna e, niti mulu potjerati preko ceste, a kamoli da vodi nekakvu e, revoluciju i slično. U svim dokumentima imali ste i glavnu misao da Iran ne može, da iranska revolucija nije, ne može biti autentična i da će taj projekt propasti. Isto ono što su napravili u Vjetnamu, kad nisu vjerovali da će komunisti biti ti koji će ujediniti onako veliku zemlju. To im je druga strateška pogreška nakon Vjetnama. Ne može se tu reći da je e, Cija bila glupa. Oni sami priznaju e, da je njih ponijelo prvo to što su imali puno e, nepoznanih doušnika u samoj vojsci i obavještajnim službama šahovim, koji su im pričali ono što se oni htjeli čuti. Slično kao i Račani, oni disidenti što su tvrdili da sada ima oružje za masovno uništenje, a on ih je odavno uništio ili su to napravili Izraelci ranije, bombardirajući onaj nuklearni e, reaktor. Ustav Islamske republike Iran imao je 175 članaka. Nakon Hominijeve smrti dodavano je još nekoliko desetak amandmana na taj ustav. Na čelu države bio je vrhovni vođa Ajatola Homeini i on je imao ogromnu moć. Pored vrhovnog vođe, vijeća čuvara trebalo je čuvati tradicije islamske revolucije, ali postojali su u ustavu još i skupština stručnjaka, parlament, izvršna i sudska vlast. Demokracija je bila prihvaćena i od sekularnih i od islamističkih elemenata, na općim izborima pravo glasa imale su i žene, biralo se predsjednika države, parlament, pokrajinska i lokalna vijeća. Glasačko pravo dobivalo se sa 16 godina. Protivnike ovakvog ustava nakon naleta na veleposlanstvo diskreditiralo se dokumentima dobivenim iz veleposlanstva. Michael Axworthy u knjizi Revolucionarni Iran povijest piše. Tome je pomoglo objavljivanje dokumenata zaplijenjenih u američkom veleposlanstvu koji su pokazali kontakte između liberala i američke vlade. Dokumenti koji su mogli pokazati kontakte s klericima nisu se pojavili. Prva žrtva promjene raspoloženja bio je Abbas Amir Entezam, organizator memoranduma Homeiniju protiv Ustava. On je uhićen sredinom prosinca, pušten, poslan za veleposlanika u Švedsku, opozvan i na kraju 1981. osuđen na doživotni zatvor. U takvoj atmosferi 2. i 3. prosinca 1979. održan je referendum o prihvaćanju novog ustava. Na birališta je izašlo 15 milijuna ljudi. Protiv ustava glasalo je njih 30.866. Dok se u Iranu to događalo, Sjedinjene američke države tražile su izlaz. CIA je uspjela postići barem jedan maleni uspjeh tom razdoblju od prva tri mjeseca ipak Cije je postigla veliki uspjeh, a to je izvlačenje šestorica Amerikanaca, jer na kraju od 98 ljudi koji su služili u veleposlanstvu američkom u Teheranu, izdvojeno je njih 53, znači 53 tih talaca koji su bili 444 dana zatočeništvu, već je bilo predviđeno ako Amerikanci ne popuste, ne daju šaha ili novce, ne vrate novce koje on ukro iranskom narodu, da će ih suditi kao špijune. I imali su materijala koliko hoće. A da e, bude tu farsa, ne znam kako bi to pogreška još veća, neki pametnjaković kojeg su nazvali u State Departmentu moronom, ovaj, da to treba odmah iz službe izbaciti, Sjetio se nekoliko dana prije e, upada u veleposlanstvo da slika sve e, pripadnike, da imaju neku feštu i onda je on u koloru lijepo njih sve poslikao i tamo je bilo šest slika žena i muškaraca koji su taj dan prije podne bili slučajno, nije bilo unutra, boravili su u kanadskoj, kanadskom veleposlanstvu službeno. I oni su ostali u kanadskom veleposlanstvu o tri mjeseca do 29. siječnja 1980. godine, a Amerikanci su u međuvremenu CIA imala je nekoliko planova kako ove ovaj, njih osloboditi. Jedan od planova je zaista originalan. Glasio je da treba jednu biciklističku jedinicu formirati i onda bi oni svi šest e, operativaca cije i ova skupina za izvlačenje bi biciklima vozila 500 km do turske granice, što je naravno bilo krajnje e, smiješno. Krajem 70. godina 20. stoljeća Cija je bila na krajnje lošem glasu. Senator Frank Church, koji je vodio senatski komitet koji je ispitivao djelatnost te obavještene službe, nazvao je Ciju odmetnutim slonom. Taj komitet ispitivao takve cijene pothvate poput planiranja ubojstva stranih državnika i djelatnosti cije u odnosu na građane Sjedinjenih američkih država. Također se ispitivala i cijena djelatnost u rušenju stranih vlada. Malo je ljudi bilo uvjereno u cijene sposobnosti, poraz u Vjetnamskom ratu i Kambođi, neuspjeh u Angoli. Svi su ti događaji doveli do utiska da ta agencija više ne radi dobro upad u veleposlanstvo u Teheranu od 4. studenog 1979. bio je drugi takav događaj u toj godini. U proljeće te godine u veleposlanstvo su upali iranski marksisti, koji su brzo otjerani od strane sljedbenika Ajatolaha Homeinija. U svom tom jadu akcija spašavanja šest diplomata iz Teherana bila je rijedak uspjeh. U Iran je poslat glavni E, stručnjak američki iz CIA za izvlačenje, Tony Mendez. Čovjek e, koji je došao na ideju da snima u Iranu znanstveno fantastični film pod nazivom Argo i da uključi ove, naravno, slažnim putovnicama e, koje je donio sa sobom, da uključi tu i ovih šest američkih obavještajaca. Iranci su za čudo progutali takav mamac, Čak se ni uopće nisu zanimali, jer još nisu povezali ovih šest. Tek na samom kraju su shvatili da fale šestorica, ali ovi su već bili uh, letili za Ameriku. I Toni Mendez je uh, smatrao da treba rizikovati i da ih može spasti. Prvi test je bio da su preživjeli izlazak uh, u, na teheransku tržnicu a da ih nisu zatukli pazdarani, a onda je uslijedilo i samo izvlačenje i to kroz glavnu zračnu luku u Teheranu i to je uspjelo. Da, Iranci još uvijek nisu bili sigurni što se desilo. Kanađani su se također evakuirali da ne bi bili pod odmaznom, a njih su cijelo vrijeme u veleposlanstvu kanadskom zvali naši dragi, dragi kućni gosti. je u suradnji s američkom vojskom planirala akciju oslobađanja talaca. Rezultat te djelatnosti bio je izuzetno složeni plan koji je na kraju propao u iranskoj pustinji. Oni su smislili plan koji se zvao Orlova kanđa, Eagle Claw. Dođe orao s neba, zgrabi taoce, naše dečke i pobije par tisuća iranaca ili par stotina i priča je gotova. Ali to je bila jedna od najkompliciranijih e, i loše planiranih operacija oslobađanja, jer se prvo angažirala ratna mornarica, koja je za akciju, za operaciju pripremila mornariške helikoptere bez ikakvih dotjerivanja, motori nisu prepravljeni niti prilagođeni da lete u pustinji iznad pustinje, tipa Sea Stallion. Bilo je određeno osam helikoptera za tu operaciju, Čim su uzletili dva helikoptera, osam i sedam, tako su imali oznake, zakazali su motori, jer je počeo nad tim područjem e, Dašt e Karir, to je slana pustinja takozvana, nekad je tu bilo more, odnosno slano jezero koje se isušilo, a, i to je bila osnovna baza za samu operaciju gdje se, bi se trebali koncentrirati ti helikopteri i ovaj e, transportni avioni. Teoretski to je štimalo, ali u praksi e, nad područjem je puhao habub, to je pješana oluja koja diže ogromne količine pjeska ili helikopteri su tome bili izloženi. I naravno kad su sletili i na ovom šestom su počeli otkazivati motori i onda je Carter otkazao samu operaciju. Ali u strci koja je nastala, u kaosu koji je nastao, sudarilio se aviotanker, veliki aviotanker, sa e, jednim helikopterom. Poginulo je osam ljudi, uključujući članove ovog famoznog Delta tima i operacija je doživjela katastrofu. Predsjednik Carter pokušao je ekonomskim sankcijama slomiti Iran i natjerati Hominija da pusti taoce. Homini je izjavio, gladovat ćemo, ali nećemo popustiti. Na kraju, nakon 444 dana taoci su pušteni, ali to je skupo platio predsjednik Carter. Ray ih u knjizi Čuvari revolucije, Iran i svijet u doba Ayatollaha piše. Poštovani novinar Walter Cronkite odjavljivao se svake večeri s odbrojavanjem dana koliko su diplomati držani u zatočeništvu, dok je nova emisija nazvana Nightline, koju je vodio Ted Koppel, okupila veliko gledateljstvo, tako što se isključivo usredotočila na tu krizu. Slike bradatih mula, Amerikanaca s povezima preko očiju i masa koje viču smrt Americi prikazivane su na televizijskim ekranima širom Sjedinjenih američkih država. Na mnogo načina Talci su bili odraz američke nemoći. Na kraju kriza s skupo je i koštala Carterovog nasljednika u Bijeloj kući Ronalda Regana. Uvjeti puštanja talaca te veze koje su nastale u vrijeme pregovora oko njihovog puštanja doveli su do afere Iran kontra. Sjedinjene američke države skupo su platile odluku da se šahu dopusti ulazak u zemlju, govori Fran Višnar, vojni i obavješteni analitičar. Carter je zbog toga izgubio izbore. Ronald Reagan pobjedio na izborima, preuzeo vlast 20. siječnja 81. godine. I on je rekao u tom međurazdoblju da su Iranci, iranski režim, kriminalci, teroristi, otmičari i razbojnici. I da će on poduzeti sve mjere da će ih jednostavno bombardirati. I Homeini i Iranci su to, naravno, primili tu poruku i pustili su ovih 53 američka obavještajca i službenika, pustili su upravo na dan njegove inauguracije. Jesu li Amerikanci dali nešto zlatnih poluga, ali se smatra da su ipak dio imovine koji šahov, odnosno iranski, da su ipak to transfer napravili i da je čak i rezervni dijelovi da su slali Iranu kad je Sadam napao na Iran i onda kasnije u kasnijem tijeku rata kad nije uspio brzo slomiti Irance, onda je e, i Izrael i Amerikanci su za američku opremu koja je bila u, e, rukama iranske revolucionarne vojske i Pazdarana davao je, zaista je davao e, rezervne, rezervne dijelove. Sjetimo se onoga škandala sa Nikaragovom, sa istaknutim članovima i vojno obavještajne službe i cije koji su radili na tom projektu. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimila Marija Pečnik-Vesić, a u rediju je vodio Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.